بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi ورحمة rehma mwenye kurehemu قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Mwenyezi Mungu amekwisha sikia usemi wa mwanamke anayejadiliana nawe juu ya mumewe na anamshitakia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kuona alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وعلى miongoni mwenu wanaowatenga وكزاو أو سيما مزاو hawakuwa na mama zao ila wale waliowazaa na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukufiria mwenye kusamehe walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma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 min qablihim wa qad وقد أنزلنا آيات بينات kafirin adhabun Hakika wanaopinzana na Mwenyezi Mungu na mtume wake watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao. Na tulikwisha teremsha ishara zilizo wazi na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu والله على كل شيء شهيد Siku watapowafufua Mwenyezi Mungu na waambie yale walioyatenda. Mwenyezi Mungu ameyadhibiti na wao wameyasahau. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. الله أكبر الله أكبر لا Suratul Mujadala imeteremka Madina. Sura imeanza kwa kueleza habari za mwanamke anayetengwa na mumewe na ikafuatia kubainisha hukumu za kutengana. Na Mwenyezi Mungu katika sura hii katika zaidi ya aya moja amewatia makosani wanaoifanyia uadui dini yake na amewahadharisha na kunong'ona nong'ona kwa ajili ya madhambi na uadui na amewaongoza waumini juu ya adabu za kunong'ona baina yao kwa wao na baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile vile alivyowatia makosani wanafiki kwa kushirikiana na makafiri na akawaeleza kuwa hao ni kundi la sheitani lenye kuingia hasarani na sura ikahitimisha kueleza jumla yaliyowajibu juu ya waumini ya kupendelea kumridhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kuliko wengine wasiokuwa wao hata wangelikuwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao na akawasifu waumini hao kuwa ni Hizbullah kundi la Mwenyezi Mungu lenye kufanikiwa Mwenyezi Mungu amekwisha sikia kauli ya huyo mwanamke anayekurejea wewe kwa shauri ya mumewe aliyejitenga naye kwa kudai ati anamuona kama mgongo wa mama yake na akamlalamikia Mwenyezi Mungu na mwenyezi mungu anayasikia hayo maneno mnaojibizana Hakika mwenyezi mungu anayasikia vyema yote ya kusikiwa Anayaona vyema yote ya kuonekana Imepokelewa kuwa sahaba mmoja aitwaye Aus bin Asamit aliudhika na mkewe aitwaye Khola binti Thalaba akamwambia wewe kwangu mimi kama mgongo wa mama yangu na katika siku za ujahilia ilikuwa ndiyo mwanamke kishaharimika kwa mumewe. Mwanamke akaenda kumpa habari Nabii sallallahu alaihi wasallama na mtume akamwambia, "Sijaamrishwa kitu katika kesi yako." Na sioni ila ni kuwa kweli umekwishahirimika kwake. Mwanamke akajadiliana na mtume sallallahu alaihi wasallama na akamrejea tena na akawa anamshtakia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuhofu kufarikiana na mume na kupoteza mwanawe. Haukupita muda ile ikateremka aya hii na tatu zilizo baada yake. Enyi waumini, hao miongoni mwenu wanaojitenga na wake zao kwa kuwashabihisha katika kuharimika nao kuwa ati ni kama mama zao ni wakosa, wake zao sio mama zao ukitaka haki mama zao ni wale waliowazaa tu. Na hakika wanaowatenga wake zao kwa kusema hivyo wanasema kauli inayochusha inayoudhi katika murwa mwema na ni uongo uliotokana na haki. Na hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mkuu wa kusamehe na kukufiria kweli kushapita kwenu. Na wale wanaowatenga wake zao na kisha wakarejeza kauli yao wakayaona makosa yao na wakataka kubaki na wake zao, basi juu yao kumkomboa mtumwa kabla ya kugusana. Hayo aliyowajibisha Mwenyezi Mungu ya kukomboa mtumwa ni mawaidha kwenu mnawaidhiwa ili msirejee tena katika makosa hayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua vilivyo myatendayo. Na asiyepata mtumwa wa kumkomboa basi yampasa afunge miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza kufunga hivyo basi tampasa walishe maskini sitini. Tumelazimisha hayo ili mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mtende kwa mujibu wa imani hiyo. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu basi msikiuke. Na makafiri watapata adhabu yenye machungu makali. Hakika wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kupingana na wanatupiliwa mbali kama walivyotupiliwa mbali waliokuwa kabla yao. Na sisi tumekwisha teremsha dalili zilizo wazi za kuonyesha haki. Na hao wapinzani watapata adhabu ya kuwafedhesha mno. Siku Mwenyezi Mungu atapowafufua wote baada ya kushakufa kwao na wape habari za yale waliyotenda. Mwenyezi Mungu amewawekea yote na amehifadhi na wao wameyasahau na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa yote na anayajua yote.